Pán s vami. Slova svatého Evangelia podľa Jana. Ježíš řekl Nikodémovi, musíte sa narodiť z hora, vítr váne kam chce, slyšíš, jak húči, ale nevíš, odkud prichází a kam jde. Tak je to s každým, kto se narodí z ducha. Nikodém se zeptal, jak se to môže stát. Ježíš mu odpovedel, Ty si v izraelském národe učitel a to nevíš. Amen, amen, pravím ti, mluvíme o tom, co známe, svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímate. li, když jsem k vám mluvil o věcech pozemských, jak teprve uvěříte, až k vám budu mluvit o nebeských. Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který se stoupil z nebe, totiž syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Slyšeli jsme slovo Boží, milovaní bratia a sestry, v dnešním evangeliu pozorujeme velice zajímavú situácii. Farizej nikodem se ptá pán Ježiše, jak to vlastne je v tým duchovním živote. O co jde? A Ježiš mu vysvetľuje, že je potreba se narodiť z ducha svatého. Jenomže farizejové neznali kto je Duch Svatý. Nepoznali ho. A proto mu pán Ježiš vysvetľuje, že narodí sa Ducha Svatého, to znamená, nejdříve je potřebné uvěřit v Pána Ježíše. A když člověk věří Ježíše Krista v jeho vzkříšení, tak Bůh dává své dary. Bůh dává své milosti. A dary Ducha Svatého sú láskavosť, mírnosť, schovývavosť, dobropřejnost. Člověk se neřídí tím, co žil předtím. Tak, jak říkal zákon Mojžišov, oko za oko, zub za zub, ale snaží se usilovat a řídit tím, co říká a dává opravdu samotný Bůh. Ježíš mu tak trošku vytknul, že oni to nepřijímají, co Ježíš dělal. Protože farizejové měli svůj zákon. Zákon bylo všechno. Jak se říká, co je napsáno, to je dáno. A to oni se snažili dodržovat. Podle toho se snažili opravdu žít. A Ježíš jim to trochu vymlúva a říká, že nejenom zákon je důležitý. Důležité je to, abyste měli otevřené srdce pro Boha, abyste vnímali Boží věci víc a víc. A proto aj pro nás to je takové hezké pouzbuzení k tomu, abychom se usilovali ještě víc věřit ve vzkříšení Ježíše Krista a vyprošovali si od něj dáry, Boží dáry, dáry Ducha Svatého. A nejenom vyprošovali, a ich měli, ale usilovali se kolem sebe víc a víc to rozdávat. Tak to nám přeji, abychom se o to usilovali, abychom se o to snažili, abychom tím žili. Amen.